كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد mi smo prošli put uh, započeli priču o halal selam alejkum rahmetullahi ve berekatuh prošli put smo započeli priču o uh, bitci na Jermovku došli smo do detalja raspodijeli muslimanskih vojske, odnosno muslimanskih vođa. Toga dana su muslimane predvodila četvorca vođa Ebu Bejde, Amr ibn Asur, Rebil ibn Hasana i Jezid ibn Abi Sufjan. Svako od njih je izašao sa svojom zastavom, svaka strana je imala svoju zastavu. Na desnoj strani je predvo, desnu stranu je predvodio Muaz ibn Džebel, a lijevu Nefasa ibn Usame al-Kenani. Pješadiju je predvodio Hišam ibn Utbe ibn Abi Waqas, a kojim su je predvodio Khalid ibn Valid. Halid ibn Valid je vodio i glavnu riječ, on je bio glavni, dakle, vojskovođa, komandant u ovoj bitci. A kažem, svako onaj koji je nosio zastavu i svaki onaj dio ili svaka četa je imala onaj naredbu da sluša Halda ibn Valida. Rimljani, odnosno Bizantici su došli sa svih strana sa mnogobrojnom vojskom i mnogobrojnijom vojskom nego što su muslimani, a mi smo prošli put spomenuli da je muslimana bilo koliko? ukupno 30, 36.000, a ovih je bilo mušnika 240.000. Dakle, omjer je bio otprilike nekih sedam puta više Bizantijaca. Također, ono što je iscalo njih jeste da su oni imali pratnju svojih monaha, svojih, dakle, sveštenika, sveštenih lica, koji su ih pratili, nosili su sa sobom krstove, nosili su zastave onima koji su oni obilježavali. Također, ovi su iza njih e, iščitavali Inđil, učili, što mi rekli, jel, dove, molili na svoj način, isto kao što je muslimani moli Allaha te bareke vetala. Međutim, e, nije im to pomoglo od Allahove vojske ništa. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, nakon toga je Khalid prišao Ebu Bejdi i rekao mu, kaže, vi morate znati da će oni na valti u prvom napadu i što uspiju, uspjeće. Nakon toga više neće imati šansi. Ja, kaže, mislim da desno i lijevo krilo naše će biti slabo ako ne bude imala podršku. Ako se složiš sa mnom, ja bih, kaže, podijelio konjencu na dva dijela, pa bih za desnog i za lijevog krila stavio konjencu da štite, dakle da ih jačaju kada krenu u napad ili kada budu odbijali napad. Kaže Ebu Bejde, lijep ti je prijedlog, uradi ono ko što misliš mi ćemo se u tome pokoriti. A Ebu Bedu je Halid ibn Velid stavio u sredine, dakle da predvodi srednji dio vojske. Međutim, srednji dio vojske ide naprijed ili ostaje nazad? Kako ide? Prošli put sam o tome pričao. Srednji dio ostaje nazad, da bi se, pre, da bi se desno i lijevo krilo izbacili i takozvana smrtonosna kliješta napravili. Zašto se nazivaju onaj na kliješta? Zato što može da strada i ova vojska muslimanska, koja, dakle u ovom slučaju, i ona kaže, koja je unutra. Pa ko prije, dakle ako ovi prije zatvore krug kliješta, ovi su unutra završili, ako ne uspije, ako probije ovu sredinu, onda su muslimani izgubili i Halid ibn Velid to dobro znao, međutim Halid ibn Velid je imao, kažem to, dugogodišnje iskustvo u ratovima i ova bitka nije predstavljena za njega, osim samo jednu u nizu koji ih je uz Allahovu pomoć dobio. <clears throat> Također, sa Ebu Bejdom je postavio Sejda ibn Zejda, jednog od destorce koji ima obećan dženet, a Halid je otišao do žena i do onih koji su bili nazad i rekao im. Kaže, ako vidite nekoga da bježi, odnosno se vraća iz Safova da bježi sa bojnog polja, onaj, vi ga i udarajte i po, ponijiste. Dakle, nemojte mu dopustiti da napusti bojno polje, nego onaj, dadite mu na znanje da je kukavica, da je griješnik i tako dalje. Kada se sastavile odnosno kada se sastavile ove dvije vojske, Ebu Bejde se obratio, obratio muslimanima i rekao O Allahovi robovi, pomozite Allaha, Allah će vas pomoći, učvršće vaše noge, o skupino muslimana, budite strpljivi i podnesite. To će vam biti spas od kufra, bit će zadovoljstvo za vašeg gospodara, to je nešto što će otkloniti vašu sramotu. Nemojte izbjegavati svoje redove, dakle nemojte se povlačiti, nemojte ići prema njima, dakle prije ostalih, nemojte ih počinjati sa borbom, nego postavite svoja koplja, zaštitite se svojim štitovima i šutite osim što ćete Allaha spominjati u sebi, sve dok vam ne spomenem, sve dok vam ne kažem onaj da dakle, krenete u napad. Kaže, nakon toga je izašao Muaz ibn Džebel i također opomenuo ljude, kaže, o sjedbenici Kur'ana, o čuvari Kur'ana, Allahove knjige, o pomagači istine i upute, Allahova milost se ne može dostići, ni će se ući u džennet samo sa željama. Allah svoju oprosti, svoju milost i prostranje dženevske bašće neće dati osim onome koji je istino ljubiv i onaj koji će to da potvrdi, to jeste onaj koji potvrdi borbom na Allahovom putu. Jeste li kad je čuli riječ uzvišnog kada kaže Allah je obećao onima koji budu vjerovali od vas i budu činili dobra djela, da će on postaviti namjesnicima na zemlji kao što je postavio namjesnicima na zemlji oni koji su bili prije njih. Stidite se Allaha, Allah vam se smilovao, on je vaš gospodar, vidi vas kad bježite i vidi vas kada napadate. Ako pobjegnete, niko vam ne može pomoći, dakle, mimo njega, nićete neku drugu čast, odnosno nećete moći doći do časti mimo njegove časti. Amr ibn Anas kaže, o muslimani, oborite poglede, padnite na koljena, ispravite svoja koplja, ako se, kaže, oni prema vama okrenu, odnosno ako prema vama krenu, nemojte uh, se pomjerati, nego kada vam se približi, kada vrhovi koplja dostignu njihova prsa ili njihove vratove ili, eh, prsa njihovih konja, navalite na njih kao što, kaže, navali lav na svoju žrtvu. Tako mi, kaže, onoga koji je zadovoljan sa istinom i onaj koji daje, e, daje seva, odnosno nagradu, on će poništiti laž, a dobročinstvo će nagraditi dobročinstvom. Čuo sam, kaže, da će muslimani ove države otvoriti vrata po vrata, palač po palaču. Nemojte se prepasti njihove, njihovog broja, niti njihove spreme. Tako mi Allaha, ako budete istiniti, ako budete istino istinoljubivi, one će se, kaže, razbježati prije nešto se razbježe ptice. Ebu Sufjan kaže o skupinu muslimana, a njegova je uloga bila da posrekava muslimane toga dana na borbu. O skupinu muslimana, vi ste Arapi, osvanuli ste u domu stranaca ili zemlji stranaca. Daleko ste od svojih porodica, nema vam ni emirul mu'minin, misleći na halifu, niti će vam moći muslimani pomoći u ovoj bitci. Tako mi Allaha osvanuli ste nasuprot svoga neprijatelja. Mnogo ih je više i više su opremljeni. Više vas mrze nego što možete misliti. A oni su, kaže, a oni znaju da čuvaju sebe i svoje žene i svoju državu. Tako mi Allaha, niko neće od vas biti spašan od ovoga naroda, osim onaj ko ne bude žudio za Allahovom, za Allahovim zadovoljstvom, i onaj ko bude iščekivao istino, istinito Allahom subhanahu wa ta'ala susret, onaj ko se strpi na ovakvim mjestima iskušenja. Ovo je, kaže, sunnet na zemlji koji se mora desiti, a, kaže, između vas i vašega emirul mu'minin i ostalih muslimana su pustinje i šikare. Nakon toga je Buhreire se obratio muslimanima pa kaže požurite prema hur, okatim hurijama i svome gospodaru Azevedžel u dženevskim blagodatima. Nema, kaže vašem gospodaru, draže ni jedno mjesto osim ovoga mjesta kao što je bojno polje, a oni koji su strpljivi zarači njegovu nagradu. Neki od prenosilaca kažu da je među ovom vojskom, dakle od 36.000 muslimana toga dana, bilo 1000 ashaba, a od njih je bilo stotinu onih koji, koji su učestvovali na Bedru. Ebu Sufjan je stajao pre svakom brigadom ili svakom četom, pa im je govorio Allahe, Allahe, dakle prizivajući Allaha, to je jedan način prizivanja Allaha u arapskom jeziku. Vi ste vođe, kaže Arapa, i vi ste pomagači Islama. Oni su vođe Bizantijaca i pomagači Širka. Kaže Allahu, gospodaru moj, ovo je dan od tvojih dana, Allahu spusti na svoje robove svoju, svoju, e, svoju pobjedu. A onda kaže Halid se pojavio od strane Iraka, dakle u tim trenutcima dok su oni njih pripremali vojske, neko reče Halidu dok je prilazio ovim vojskama, kaže koliko je mnogo Bizantijaca, a malo muslimana. Halid reče, teško tebi, hoćeš da me pri, prepadneš sa mnoštvom Bizantijaca. Kaže, mnoštvo se dobija pobjedom, a gubi se, odnosno smanjuje se gubitkom. Kaj tako me Allaha, volio bi da je moj konj ozdravio od svoje bolesti, pa da kaže da vide oni šta je broj. Dakle, njegov konj se razbolio na putu od Iraka do samog, dakle, ovo mjesta bitke na Jermauku. Kaže, kad se približile, kad se skupile vojske, Ebu Bejde i Jezid ibn Abi Sufjan i sa njima je bio Dirar ibn Aruz i Harz ibn Hišam i Ebu Džendel ibn Sahel su povikali. Kaže, hoćemo da se susretnemo sa vašim vođom, pa je prišao neko od njih i rekao Tadariku, dakle Tadarik je predvodio, kaže, oni hoće da sad s jednom, kaže, pa dovedite ih. Pa su i doveli pred šator osvile, oni rekoši, ne ulazimo u ovakve šatore. Kaže, prostite im šilteta osvile i kaj ne sjedimo na svili kaže Tezarik se onda pripremio za njih na mjesto kako su oni odredili da sjedne sa njim pregovaraju. Bio je dogovor, bilo je dogovoreno primirje bez bitke, međutim, u onom trenutku kad su i muslimani pozvali u islam, oni su odbili i odabrali su dakle, da dođe do boja. Veli divni muslim prenosi da je Mahan, vođa Bizantijaca, tražio Halida, pa kaže, tražio da se vide njih dvojica porazgovaraju prije bitke Kaže, čuli smo da su vas sa vašeg poluotoka iz pustinje protjerala tegoba i glad. Hajte, kaže, da dadim svakom od vas deset zlatnika i odjeću i hrane da se vratite, kaže, svojoj kući. A kad dođe sljedeća, kaže, godina, opet ću vam isto tako poslati. Kaže Halid njemu, to što ti je, to što si pomenuo zbog čega smo izašli iz svoj, svojih država, manje i više. Ali mi, kaže, smo narod koji pije krv najdraža nam je krv Bizantijaca. Mi smo kada došli da vam krv popijemo. Kaže sljedbenici, dakle vojska od Mahana, rekoši tako nam Allaha, kunu se Bogom, kaže tako nam Allaha, ovako su nam prije pričali o Arapima. Kaže pa su Halid i Ikrem ibn Abi Džehl, Kaha ibn Amr, dakle započeli bitku protiv Bizantijaca, na početku su bili prozvani i prozivali su na dvoboj, a onda su navalile vojska jedna na drugu. Isak ibn Bešir prenosi se da ibn Abdulaziza od starih istoričara Damaska kažu zatim je, kaže, navalio Mahan sa svojom vojskom pa je pred njega izašao Ebu Bejde. Na desnoj strani bio Muaz ibn Džebel, a na lijevoj je ibn Ashim, El Kinani. A pješadiju predvodio Hišam ibn Utbe ibn Abi Vekas, a konjicu je predvodio Hald ibn Velid ljudi su, kaže, izašli sa svojim zastavama i svako plemen, svaka skupina je slijedila svoju zastavu. A Ebu Bejde je ponavljaju one riječi od malo prije o muslimani, ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Kaže, pa je Halid ibn Velid naredio Sejidu ibn Zejdu da bude na sred vojski, to jest da predvodi sredinu vojski, a Ebu Bejde da bude iza, iza, skroz za vojski na, na samom kraju, da vraća svakoga onoga ko misli da može pobjeći. Kaže, Haldi podijelio vojsk e, kojim su na dvije skupine, jedna na desno, jedna na lijevo krilo, krilo iza pješadije. Da opet, kaže, ljudi, ljudima ne bi palo na pamet da pobjegnu, nego da ih ta konjica gura samo naprijed. Pa su mu i njegovi prijatelji, malo sam prije spomenuo, Ebu Bejde mu je rekao da mu je e, odabir, odnosno da mu je odluka dobra i da će ga oni u tome podržati. Kaže, pa su Bizantici navalili sa svojim krstovima, svojim zastavama, sa glasovima poput gromova. Fratri, kardinali i monasi i svi njihovi sveštenici su bili u njihovom društvu. Postucali su i na, na borbu, a nije se gledalo nije se, kaže, gledalo na njihov broj i na njihovu opremu od strahobe koju su sasvom nosili. Kaže Ibn Kethir, rahmehullah ta'ala, čitav horizont je pocrnio od njihovog mnoštva. Možete zamisliti 240.000 ljudi kad se pojavi na horizontu, još posebno ako se radi o poljane ili golijeti. Oni koji su pristupovali, jer Mouk bio je Zubair ibn Awam, ibn al-Awam, jedan od najboljih i najpoznatijih ashaba, najvećih muđahida, još u vrijeme Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, bio je konjanik i bio je poznat po svojoj hrabrosti. Pa mu je prišla jedna skupina i rekla, Zubere, šta misliš kada da mi navalimo na Bizantice? Kaže, ja bih, ali vi nećete, kaže, ustrajati. Kažu, hoćemo. Kaže, hajde. I pripremi se Zaid sa njima i probije skroz rimsku vojsku i prođe na drugu stranu tamo gdje nema više nikoga. Ovi svi pobignu. I on ponovo kroz vojsku se vrati po njih i kaže, hoćemo on opet, kaže, hoćemo opet. I opet probije vojsku i vrati se, a ovih nema nikoga. Radi Allah anhu arda. Kaže, u tim svojim prulazima i povracima zaradio je dvije rane na plečkama. Kaže Ibn Kathir, kad god bi Muaz Ibn Džebel čuo glasove monaha i njihovih, dakle sveštenika, govorio bi Allahu potresi im zemlju pod nogama. Ubaci strah i luli strah u njihova srca. Spusti, kaže, svoju blagodat, odnosno svoj smiraj na nas i daj nam da se držimo riječi bogobojaznosti, uljepšaj nam susret sa tobom i daj nam da budemo zadovoljni sa tvojim kada i kaderom. Kaže, pa onda Maha naredio svoje lijevo krivo, krilo pod vodstvom Duberidžana, a bio je poznat po tome, po svojoj dakle, lukavosti u, bor, u borbama, da navali na, na desno krilo muslimana. Tamo su, kaže, bili Ezd i Mezhađ i Hadremeut Haulan, Kaže, pa su izdržali onoliko koliko su mogli da izdržaju, da izdrže halalte. Kaže, postalo se poput brda, a muslimani su se, kaže, polako su stezali sa desnim krilom do te, stra, do te mjere da je već sredina bila otkrivena. Tako ako uzmete položaj vojske, srednja vojska je već izgubila desno krilo, desno krilo povlačilo, a sredina je ostala, dakle, ostalo je samo da probiju sredinu. Kaže, kad su primijedili da, da će Zubejdova ekipa da, da strada, Rimljan su navalili na sredinu i na desno krilo i ostalo je, kaže, malo prostora da ne bi Bizantici pobjedili. A onda su muslimani počeli da bježi. Kaže, pa su i dočekale žene, zato što je Hald postavio, postavio na zadnjem dijelu vojske, pa su žene govorile, udarale im kamenje, udarale im kamenje, udarale ih kamenjem govorile, ovi koji bježite od žena bogobojaznih. Još malo pa ćete i vidjeti zarobljene, a one nisu zadovoljne, nisu spremne. Kaže, pa su svakog vojnika vraćale ponovo u boj da se bore. Kaže, pa se polako ponovo ustrojila, postrojile se muslimanske vojske, a Sejf ibn Omer, jedan od, dakle, e, pisaca Siri, prenosio do Ebu Osman al-Gasani, ono svog oca kaže, i Krima ibn Džehlna, jer Monk je rekao, borio sam se protiv Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, u različitim bitkama, pa nisam se, kaže, nikad sustegao, nisam bježao. A zatim je rekao, ni danas neću. Ima li, kaže, ko da dadne prisegu sa mnom na smrt? Kaže, pa su mu prisegu dali njegov amidža Haris ibn Hišam, a Haris ibn Hišam je oca, uh, e, brat od Amra ibn Hišam. Amra ibn Hišam je ko? Ebu Džehl, Dirar ibn Azur i 400 još muslimana, uglednika, konjanika. Kaže, pa se borili ispred šatora, Haldovog šatora, sve dok svi nisu ili izginuli ili bili ranjeni. Kaže, među njima je poginuo i Dara ibn Aruz radi anhum ejma'in. Kaže, lova, pre, prenosi Lovahedi, pa kaže, onda su plakali i tražili vode kad god bi došao onaj koji nosi vodu da napoji jednoga, čuo bi drugog kako plače kaj nosi njemu. Kaj je pa je tako otišao od jednog do drugoga dok je nije se izmijenilo nekoliko, kad god bi čuli nekoga drugoga, rekli nemoj mene pojeti po drugoga, pa se onda desno da su svi umrli i niko se vode od njih nije napio. Prvi šehid na Jermonku od muslimana je bio čovjek koji je došao u Ebu Ubejdi i rekao ja sam se, kaže, spremio, imaš li, kaže, nešto da prenesim Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veselemu kaže da prenesimo od mene selam i reci Allahov poslaniče, kad se sretniš sa njim Allahov poslaniče, mi smo ono što nam je naš gospodar obećao vidjeli da je istina. Kaže pa je on prišao prvi među vojskama muslimanskim i prvi je poginuo na Jermovku. Kaže Ibn Kethir, svi su ustrajali pod svojim zastavama i onda su ih, kaže, Rimljani opkolili. Tako da nije ostalo nigdje mjesta gdje bi muslimani mogli da izađu toga dana na Jermonku si mogao da vidiš prosut mozak, razvaljeno tijelo, osjećenu ruku kako, ruku kako leti po zraku. A onda je, kaže Hal, donio svoju odluku i sa konjicom sa lijeve strane spojio se sa desnom stranom muslimana i odvojio sredinu muslimana od Rimljana. Sa šest hiljada poginuli vojnika Rimljana su ona, izgubili samo u tom njegovom jednom pohodu. Dakle, kad je on donio odluku da probije taj okvir, ubio je 6000 Rimljana. Zatim je rekao, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Nije, kaže, ostalo više kod njih ni sabura, ni snagi. A ja, kaže, molim Allaha da vam podari njihova ramena – Kaže, pa se odlučio sa stotinu svojih konjanika da krene ravno na stotinu hiljada Bizantijaca. Nije se okanio, niti je stao dok nije probio čitav njihov taj kordon, izašao na drugu stranu, a onda tog trenutka su Rimljani vidjeli da nemaju snage više da izađu na kraj sa Haldom njegovom vojskom. U tom trenutku, dok su muslimani vodili najveću bitku, prišao je glasnik Halid ibn Velidu i saopštio mu vijest da je Ebu Bekr Siddiq radi Anhu Arda preselio. Da je na njegovo mjesto došao Omer ibn Khattab, a da vojsku će od tog trenutka da prevodi, predvodi Ebu Bejde Amer ibn al-đarah. Kaže, pa je Halid sakrio to u sebi, prepao se da, za muslimane da ne osjete slabost i da ne posustanu, a onda je ljudima rekao, slušajte, uzeo je to pismo i sakrio svoj tobolac i rekao čuvajte tajnu dok se ne završi bitka. Onaj koji mu je donio pismo, čovjek se zvao Mnđa Bibi Zanim i Hald ga je čitao vrijeme držao pored sebe i nije mu dozvoljavao da napusti, odnosno da obzani muslimanima taj događaj u Medini. Kaže, <coughs> pa jedan od Heraklovih vođa, a prošli put smo ga spominjali, Đorđa ili ponaše Đorđe, jedan od istaknutih vojskovođa pozvao Halda ibn Velida. Kaže, pa su se njihovi konji maltene zagrli, a onda mu Đorđe reče, kaže Halde, reci mi i istinu mi reci. Nemoj mi lagat, jer slobodan čovjek ne laže. Nemoj me varat, plement ne vara, jer ja te, kaže, Allahom zaklinjem. Je li, kaže Allah, spustio vašem vjerovjesniku sablju sa nebesa i tebi on, kaže, dao pa si isukao i nikada tvoja vojska ne, ne, ne gubi. Kaže, nije. Kaže, što si onda ti takozvani Seifullah ili Meslul? Zašto si ti isukao na Allahu asablja? Kaže, Halid ibn Velid, Allah nam je poslao svoga vjerovjesnika pa nas je pozvao u svoju vjeru. A mi smo odbjegli i usprotivili smo, smo se njemu. Neki smo vjerovali i slijedili ga, dok su drugi ga ulažu, tjerivali i odlazili od njega. Bio sam od onih koji su ga u lažu tjerivali i koji su ga izbjegavali. Zatim je, kaže Allah, naša srca i naša čela poveo pred njim, pa smo mu dali prisegu. Pa mi jednog dana Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ente seif min suyufillahi sallahu Allahu ala al-mushrikin." Ti si Allahova sablja koju Allah isukao protiv mušrika. Pa mi je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio dovu da uvijek pobjeđujem. Pa sam do toga dana dobio ime Seifullah. Kaže njemu, Đorđe, kaže Halde, u šta vi pozivate? Kaže, pozivamo poziva mu šahad la ilaha illallah, da je Muhammed Allahov rob njegov poslanik. I da posvjedočimo da je istina ono što je njemu došlo od Allaha, Azza wa Jal. Kaže, onaj ko vam se odazove, pardon, onaj ko vam se ne odazove, kaže, džizija i mi ćemo ih štititi. ako kaj ne dadnu džizju, Kaže, mi mu obznanimo rat, a onda, ga, kaže, onda ih pobijemo. Kaže, kakav je položaj onoga ko prihvati to u čemu ste vi danas? Kaže, njegov položaj kao položaj svakog od nas, bez obzira bio ugledan ili neugledan, bio od prije ili od sada. Kaže Đorđe njemu, a onaj ko uđe u tu vašu vjeru, hoće li imati nagradu poput vas, i hoće li imati šta za sebe za onaj svijet? Kaže, da, još bolji. Kaže, kako bolji? Kako će biti poput vas, a kad ste vi prednjačili u prihvatanju Islama? Kaže, Hald, mi smo prihvatili ovu stvar u jednom trenutku, dali smo prisegu našem vjerovjesniku dok je bio živ, dok je bio među nama, dolazila su mu vijest sa nebesa, a on nam je govorio, pa smo vidjeli od ajeta i od čuda i od knjige i od objave ono što ljudi posle nas neće vidjeti. Čuli smo mnogo što šta, pa smo mu dali prisegu. A vi niste vidjeli, niti ste čuli. Kaže, a onaj ko uđe ovu našu vjeru, bit će, kaže, bolji od nas. Pa mu Đorđe reče, istinu si rekao, nisi me varao, kaže, tako mi Allaha, ja sam ti istinu rekao onako kako mi je i naređeno. Kaže, pa je Đorđe okrenuo se od svoje vojske i Halidu i rekao, poduči me islamu. Kaže, Halid, moram tu uvesti svoj šatar. Kaže, pa mu je dao vrč ili kantu vode i rekao da se okupa, a onda on sa njim klanjao dva rekiata. Kad su Bizantici vidjeli da se Đorđe odmetnuo od njihovi vojski i da je se priklonio Halidu, opet su navalili na muslimane, međutim ovaj njihov napad je odbio i krime Ibn Abi Džehl i Haris Ibn Hišam. Kaže, pa su Halid i Đorđe toga dana, kad je dan već dobro odmaknu, borili se sve do kasno u noć, dok Đorđe pred samu noć, odnosno u noći, nije preselio Rahmehullahu ta'ala. Kaže, Allahu nije klanjao osim ta dva rekiata prihvatanja Islama, a sa njim je bio Halid radijallahu anhu varva. Od toga trenutka su i Bizantijici već posustali, a onda je Halid ponovo okrenuo svoju konjicu protiv Rinjana i nije ostavio ni jednu skupinu, niti vojnika sa drugim vojnikom, a da nije mu Halid došao glavi. Kaže, razdvojio ih je na nekoliko dijelova i protirao na sve strane, a oni su bili poput zida naslagani. Dakle, slagao ih je na jednom mjestu, dakle nisu mogli da prijeđu jednu granicu koju je Halid postavio a onda su oni koji su bili povezani lancima, kad bi jedan pao od njih, pale bi i ostali za njim, a onda bi Halid naredio da se i ostali uspavaju sa tim jednim. Kaže, u toj bitci Halid njegove vojske su ubile 120.000 Bizantijaca, a od muslimana je poginulo samo 3.000 šehida, inša Allahu, ta'ala. Toga dana je svoju snagu i pokazao jezid ibn Ebi Sufjan. Borio se, dakle, kao lav, a pored njega ni u jednom trenutku nije ostavljao njegov otac Ebu Sufjan. On ga je bodrio i upozoravao ga da mora biti strpljiv, da se mora bojati Allaha i da on mora očuvati ugled Arapa. Kaže Sejid ibn Musaib, prenosio svoga oca, na Jermouk se znalo desiti da utihnu glasovi, kaže, pa bi čuli glas da ispuni, dakle, čitav tabor vojski. A onda su govorili, čuli su glas, dakle, kaže, o Allahova pomoć se je približila, ostanite na svojim mjestima, o skupino muslimana. Pa smo pogledali ko to galami, dakle, ko se, čiji se glas ističe u tolkoj vojsci, pa smo vidjeli Ebu Sufjana kako stoji ispod zastave svoga sina Jezida. Kaže, Haldi nastavio svoju noć u šatoru Terzarika, brata od Herakla, a on je, dakle, predvodio njihove vojske, pobjegao je sa onima koji su pobjegli, njihovi su konji ostali te noći da lutaju, e, dakle, u nedogled. Onaj koji je ostao, Halid, odnosno Haldove vojske, su ga lišle života. Kaže, u njegovom šatoru Haldi je zatekao 30 šiltita sa 30 jastuka, sve od svile i od kože. Onda su muslimani odlučili se, odnosno dočena je odluka kada više nije bilo nikoga na bojnom polju od neprijatelja, kada su muslimani smirili, došlo je vrijeme podijele e, ganime, odnosno plina. Međutim, muslimani se nisu mogli radovati onome što su zatekli od plina zbog toga što im je to, u tom trenutku nakon same bitke Halsa opštio vijest da je preselio Ebu Bekr radi Anhu Varda, a da je hilafet preuzeo Omer el Faruk radi Anhu Varda. Kaže Halid tom prilikom rekao i ostali su ga čuli, kaže, hvala Allahu koji je Ebu Bekru darovao smrt, a bio me draži od Omera. A hvala Allahu koji je postao Omera za halifu, a bio mi je Ebu Bekr draži od njega. Kaže Ibn Kathir, Halid je zatim uputio se i pratio bizantijske vojske sve do Damaska. Koga god bi stigao, ubio bi ga. Međutim, pred Damaskom su izašli stanovnici Damaska i rekli, mi smo još uvijek na, pod našim ugovorom, to jeste prihvatili smo primirje, pa je Halid prihvatio, a onda je nastavio dalje da traži odbjegle vojnike sve do Himsa. Onda stanovnici Himsa, misleći da je Halid otvorio Damask, odnosno da je osvojio Halal, da je osvojio Damask, prepali se i rekli i mi smo isto ono što su stanovnici Damaska i mi prihvatamo primirje, to jeste nemoj nas ubijati. Kad je do Herakla došla vijest o tome kako su Haldove vojske došle do onaj blizu Damaska i da su prošle Damask i da krenu prema Himsu. A on je bio u Malati, Himsu pa je izašao u Malatiju, posle iz Malatije i krenuo dalje pa kaže spalite Malatiju jer onaj više spasa nema. <coughs> kaže Heraklo, Heraklo Što se tiče Šama, Šama više nema, teško Bizanticima od rođenoga djeteta. To jeste od ovoga novoga koji je rođen kao poslanik sallallahu alaihi wasallam njegovih vojski misleći na vojske Muhameda alaihi sallatu wasallam. Ahmed ibn Mervan Baliki prenosi u, u onaj u dijelama Džalesa, kaže, prenio nam je Ismaila Tirmizi, on je debu Muavije, ibn, Omra, ibn Amra ibn Ishaka, kaže, ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam kada bi krenuli u boj, ne bi im mogao se niko suprostaviti, dakle, onaj, ne bi mogao niko stati pred njih. Kaže, Herakle je bio u Antakiji kada su došli oni koji su pobegli, uspjeli pobjeći od vojnika. Pa njima on kaže, teško vama, zar ti ljudi koji se protiv vas bore, zar nisu ljudska bića? Kažu, naprotiv. Pa jel, kaže, više vas ili njih? Kaže, više je nas. Kad god smo se pojavili, uvijek nas je bilo više. Kaže, pa zbog čega ste onda gubili bitke? Pa jedan od njih, od starijih njihovih vojskovođa reče, zato što oni, kaže, noću klanjaju danju postej, ispunjavaju svoje ugovore, naređuju dobro, spričavaju zlo i savjetuju se među sobom. Dok mi opijamo se, bludničimo, činimo, odnosno kršimo zabrane, ne poštujemo ugovore, činimo jednim drugima nepravdu, naređujemo zlo, a sprečavamo dobro. Ne volimo, kaže ono što voli Allah, činimo nered na zemlji, a onda Herakle reče, istinu si rekao. Veli divni muslim kaže, prenio Jahe ibn Jahan al-Ghassani od dvojice ljudi, od, dakle, od, od njihova naroda, pa kaže, kad se muslimani približili Jordanu, čuli smo da će Damask biti opkoljen, pa smo se dogovorili da odemo da donesemo nešto za hire, to jest da kupimo nešto hrane prije nešto Damask padne. Kaže, pa je Herakl poslao onaj, po nas dvojicu i onda nas upitao, kaže, jeste li vi Arapi? Jesmo. Jeste kršćani? Kaže, jesmo. Hajde, kaže, neka jedan ode kod toga, toga orda kod vojski muslimana, pa nek mi donese vijesti od njima. Kaže, ovaj drugi je ostao, a ja sam otišao, pa on, on mi prenosi. Kaže, došao sam ti od ljudi preciznih. Noću klanjaju, kaže, noću su monasi, danju su konjanici, strile su im, kaže, uvijek spremne, a koplja su im uvijek uspravna. Kada bi neko od tvojih prijatelja pored njih progovorio, glas mu se ne bi čuo od učenja Kurana i od zikra. Kaže, pa se Herakle okrenuo svojim savjetnici i kaže, došli su nam oni protiv kojih više nećete moći. Nakon ovih događaja, kad se završila bitka na Jermonku, kad je Hald očistio polje i dakle, protirao i ubio one koji su bili pobjegli od Bizantijaca, u tom vremenu sam malo prije spomenuo i saopštio vijest o smrti Ebu Bekre Sidika i Hald je predao onaj vodstvo Ebu Ubejdi radijallahu anhum ejma'in. Nakon tolazi, toga dolazi bitka na, odnosno neki od bitaka u Iraku, a to jeste da se Perzijanci sakupili nakon što je ubijen njihov kralj, a oni postavio svoga sina Šehrijara ibn Azdešira ibn Šehrijara iskoristili su priliku dok Halda nije bilo u Iraku, dok je Hal došao na Jermouk da se bori, pa su poslali mu Sene ibn Harisu vojsku od prilike oko 10.000 vojnika pod vodstvom Hurmuza ibn Hadeveha. Kaj Šehrajar je napisao mu Sene pismo i kaže Poslao sam ti najgore vojske od Perzijanaca, uzgajatelje kokoši i svinja. Neću se, kaže, protiv tebe boriti osim sa njima. Kaže, pa mu je Musena napisao od Musene Šehrajaru. Kaže, ili si lud, ili si lažov. Najgora stvar lažova, to što će ga Allah osramotiti među ljudima, a ako si ti, kaže, spao da se boriš protiv mene sa uzgajateljima kokoši i svinja, hvala Allahu kada vas je spustio na taj nivou. Kaže, pa su Perzijanci i oni koji su bile oko Šehrejala čuli kako, on njemu, kako mu odgovara, pa se prepali, odnosno nisu mogli, e, bilo je sramota zašto je Šehrajar prijetio njemu sa ovim vrstama vojski od e, uzgajatelja kokoši i svinja. Kaže, pa, pa je Musena krenuo od Hore prema Babilonu, a tamo se susrao sa vojskama kod mjesta odvetu Surra. Tu je došlo do velike bitke, a onda su Perzijanci poslali slona na muslimane – Jer je slon, kada bi se slonovi pojavili sa zvukovima koji su puštali i obično bi kačali na slonove limene i predmete da bi se konji prepali, kaže pa bi se konji razvješali. Međutim, Musena ibn Harse nije dozvolio da se to desi, kaže prije nek što je se odvojio slon od Perzijanaca, on je navalio na slona i ubio ga. Zatim je, kaže, naredio muslimanima da navali na Perzijance, a onda je došlo do još žešćeg boja i tu su Perzijanci ponovo izgubili. Zatim se razbježali u gradove i utvrde, a nakon toga su promijenili svoga kralja, pa su postavili njegovu čirku, odnosno ubili su ga, a postavili su njegovu čirku, eh, odnosno čirku Kisre po, po, po imenu Buran Kći Abruvezir. <coughs> Kaže, vladala je godinu i sedam mjeseci, bila je poštena, bila je pravedna, a onda je nju zamijenila njena sestra Azar Midhat Zenan. Međutim, vlast im nije ostala sve dok nije preuzeo Sabor Ibn Šehrajar, a onda je vlast predao, odnosno vojstvo vojske predao je Fahrzadu Ibn Bandevanu. Kaže pa ga je Sabur oženio, odnosno oženio je za njeg, udao je za njega kćir, kćir od Kisri, Azar Midhat, kaže pa je to bilo krivo. A ona je rekla, on je samo rob od naših robova i te noći dakle prve bračne noći, naredila je da ubiju Sabura i da ubiju dakle onaj, onoga koji je za nju i oženio. Kaže, pa je ona preuzela vlast, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za njih rekao Len jeflah al qawm walau amrahu imre, neće uspjeti narod kojeg predvodi žena. Zatim je, kaže, Musena ibn Harise u iščekivanju vijesti od Ebu Bekra Sidika dok je bio u Šamu i pred samom bitku na Jermouku, odlučio se da sam ode do Ebu Bekra Sidiha, a na, odnosno u Iraku, je ostavio Bešira ibn Hasasibu. Kaže, a u mjestu Mesalih je ostavio Sejda ibn Muru Lađalija, a onda je Musena otišao u Medinu i zatekao Ebu Bekra već u smrtnoj postelji. I u tim trenucima saznao je da je Ebu Bekr Rade Anhu Arda ostavio oporuku Omer ibn Hatabu da ga naslijedi u hilafetu a onda mu se na reče Omeru. Odnosno, Ebu Bekr reče Omeru. Ako kaže preselim, nemoj, ne nemoj da ustajati od bitke protiv Iraka i neka bude među tim bojovnicima, odnosno e, borcima i Musena. Kada Allah dadne pobjedu našim vođama u Šamu, onda kaže vrati Halda ponovo u Irak, jer on najbolje zna kako se boriti protiv Iračana. A Irak je bio po čijom vlašću? Perzijskom. I zbog toga i dan danas ne može Iran da prihvati da nije pod njihovom vlašću. Kad je Ebu Bekri Sidik preselio, Omer Radanhu je postakao muslimane, dakle na džihad, da krenu prema Iraku, upravo zbog toga što je bilo malo ratnika, odnosno bilo je malo e, boraca u Iraku. Kaže, pa onda naredio među one koje je odvojio od njih, odnosno pripremio od vojske Ebu Bedu, Ibn Mesuda. Bio je mlad, momak, hrabar, a imao je veliko iskustvo u ratovima i bio je, dakle, lukav kada se bori. Početak hilafeta Omera ibn Hataba radi Allahu anhu arda. Ebu Bekri Sidiq je umro u ponedjeljak pred sami Jakšam a neki kažu posle akšama i ukupan je iste noći, drugi kažu da je ukupan sutradan, to jeste u utorak. Osam noći pred kraj Džumade lahera, 13. godine, nakon što je odbolovao 15 dana u postelji. u tom periodu Omer ibn Hatab je preodvedio muslimane, mijenjao je, mijenjao je Ebu Bekraja Sidika radi Anhu Arda, a oporuku koji je ostavio Abu Bekr Sidik pisao je Osman ibn Afan. Zatim je pročeštao pred muslimanima, a muslimani su mu dali priseku prihvativši njegovu oporuku. Njegov hilafet je trajao dvije godine i tri mjeseca. Kada je preselio imao 63 godine, u onoliko koliko imao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ibn Kathir, Allah je spojio u zemlji isto kao što je spojio na Dunjalku, dakle isto vremena. Nakon toga je Omer ibn Hatab odaslao poruke, odnosno pisma vladarima Šama ili namjesnicima Šama, Šeda ibn Eusu, Mohamedu ibn Đuređu, a on su, kaže, došli do vojske, došli do vojske na Jermovu kada su vojske već bile postavljene. Omer je naredio da vojsku preuzme Ebu Bejde, a da se umakne Hald ibn Velid. Kaže, Seleme prenosi od Mohameda ibn Isaka da je Omer smijenio Halda zbog svega onoga što je Hald uradio posebno sa Malkom ibn Nuveirom. Između ostalog, dakle predaja da ga je zaklo po ovom glavu i tako dalje, e, dakle ja sam to prošli, pretošli put spominjao, vjerodostojnost i predaja je upitna, s tim da najviše, dakle Rafidije spominju da je Hald ibn Velid ubio Malka ibn Nuveiru, a Malk ibn Nuveire je kod šija bio šta? Ashab Jalil, istaknuti ashab. Malik ibn Nuveire je bio ko? On je bio musliman, bio je ashab Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok nije počinio kufr i otpao od islama time što je odbio zekjat i rekao Haldu prihvatiću namaz, neću prihvatiti zekjat. Kaže Haldu ja ću te ubiti, kaže hoćeš me ubiti, ja kaže klanjam, kaže ubiš te dok klanjaš, sve dok budeš ne budeš dao zekjat. Pa ga je Haldu ubio i Haldova je to bila dakle isprika za svakog onoga koji je odbio da dadne zekjat po naredbi Ebu Bekra Sidika radi Allahu Međutim, sami događaje oko toga su vezani ko šija Rafidija u njihovim knjigama i tu će se naći najviše na portalima da je Malik ubio dakle, njega rad njegove žene. Kaže da, je, da mi se ona i prije sviđala pa da je tu njegovu ženu oženio. Međutim, to nije tačno. Hald ibn Velid je najmanje vremena imao za žene. Hald ibn Velid čita svoj život proveo gdje? U ratovima. Onaj ko se, dakle, ko ide u rat, onaj ko se bori na Allahovom putu, dakle, muđahide najmanje imaju vremena za žene. Da imaju, imaju, ali najmanje vremena imaju za žene. Također, ona je bila samo jedna od zarobljenih žena kao ostale žene i pripala je Hald ibn Velid kao vođi od vođe, to jest Malka ibn Nuveri. Tako da šije najmanje imaju prava da pričaju i o Hald ibn Velidu i onome što su radile vojske muslimana po naredbi Ebu Bekra Asidika radila Anhu, jer danas nema ni jednog šija da nije kopile, zato što su šije uglavnom, dakle, nemaju braka, pravog braka, nego se koristi čime? muta brakom, privremenim brakom gdje nema ni ugovora, gdje nema ni mehra, gdje nema svjedoka, nema ničega, nego samo žena čovjeku kaže dajem se za toliko i toliko para, toliko i toliko vremena, to može trajati 15 minuta samo dok ne završi svoje strastvene požde. To su vam šije. Dakle, šije kao kopilad, ja ovdje uvijek, uvijek ću to isticati, dakle, nemaju pravo da pričaju o istoriji Islama i nemaju pravo da pričaju ne o ashabima, niti Haldim i Velid, nemaju pravo da pričaju o muslimanima, jer šije ja nikad nisam šije ni smatrao muslimanima. Kaže, pa je Halda smijenio zbog toga što je čuo o Haldu mnogo što, što se prenosi iz bitaka i zbog toga što je Halid u svojim pohodima ubio dvojicu <coughs> muslimana. <coughs> Međutim, Ebu Bekr je rekao, to je nagrada za onoga ko živi među mušicima, dakle, Branić Halda. Kaže, napisao je pismo Ebu Bedi da provjeri da li Halid sebe laže ili da je stvarno vođa za ono što se predstavljaju. Kaže, ako bude lagao za ono što se predstavljao, onda ga, kaže, smijeni i uzmi mu čalmu, uzmi mu šljem sa glave i podijeli njegov imetak na dva dijela. Kaže Bubede Haldu, rečeno mi je to i to. <coughs> kaže, Haldu, pusti me da popričam sa svojom sestrom, kaže, potišao pa kod svoje i Fatime, odnosno Fatime, ona je bila žena od Harsa ibn Hišama. Kaže, pa je prenio Hald šta Omer piše. Kaže, Omer te nikada nije volio, on će te smijeniti, bez obzira istinu ti govorio ili lagao. Kaže, tako me Allaha, upravo si. Kaže, pa je došao kod Ebu Bede i rekao da prihvata smjenu, a onda mu Ebu Bede uzeo pola njegovih stvari, pa čak mu je uzeo jednu, dakle, jedan dio, odnosno jedan par halalte, jednu obuću ili kako se kaže, nisu imali cipele nego sandale. A u, u drugom mu ostavio. A onda je Halid samo rekao, čujem i pokoravam se vođi pravovjernih. Prvo pismo koje je napisao nakon toga Omer Ebu Bedi, kada ga je postavio, a smijenio Halida, kaže, naređujem ti bogobojaznost i da znadeš da ono sve što je mimo Allaha će proći i nestati. On nas je uputio iz zablude, izveo nas je iz tmina na svjetlost. Ja sam te postavio da vodiš vojsku koju je vodio Halid ibn Velid. Vodi ih onako, dakle, kako bi predstavljao muslimane, a nemoj ih uništiti. Nemoj se, kaže, boriti da bi zarobio plijen i nemoj ih, kaže, dovesti u situaciju da se ne mogu odbraniti. Nemoj slati, kaže, svoje vojske u izvidnice ako ne možeš im pružiti zaštu. zaštu čuvaj se, čuvaj sebe i čuvaj muslimane od uništenja. Allah te iskušao sa mnom, a mene iskušao sa tobom. Obori svoj pogled od Dunjaluka, to jeste okreni svoj pogled od Dunjaluka, svoje srce počini njemu, a nemoj da se da nadaš vječnom se životu na ovom svijetu, jer bit ćeš uništen kao i oni koji su uništeni, bili, oni koji su bili prije tebe, a ja sam, kaže, vidio, a i ti si vidio kako su završili. Zatim na redu da krenu prema Damasku, a u tom, trenut, u tom trenutku, dakle, bile su i već vojske priprem, odnosno, e, raspremale nakon Jermouka. A Omer radijal Anhu je došao i glasnik ili muštulukđija sa plijenom i sa viješću da je Jermouk osvojeno, da bitka na Jermouku pobjeđena. Nakon bitke na Jermouku muslimani se borili na Ežnadinu, zatim Fihlu, a zatim u zemlji Lgor, nedaleko od Bejsana, na mjestu zvanu Radga. Sva ova imena se sva ova imena sadrže značenje bare ili močvare. Kaže, ashabe su Bizantijici opkolili i onda pustili na njih rijeke i potoke, pa su, kaže, našli se u mjestu dakle, gdje ne mogu uh, da se kreću zbog toga što je zemlja bila sva potopljena. I u, ti, u tom vremenu je, dakle, onaj Ebu Bejde preuzeo vodstvo od Halida. Osvajanje Damaska. Damaska. Sejf ibn Omer prenosi kada je Ebu Bejde krenuo iz Jermouka, došao je do mjesta Merađu Sifr, a odlučio se da opkoli Damask. Došla mu je i tada, došlo mu je i pismo da će mu doći pomoć iz Himsa. Tako je došla mu je vijest da se skupila velika vojska Bizantijaca u Fihlu, to jeste u Palestini. On nije znao šta za, za započne, pa je napisao Omeru pismo a onda mu je došlo pismo od Omera kao odgovor da počne sa Damaskom. Kaže, Damask je palača ili utvrda Šama. On je mjesto, ili ša, e, Damask je mjesto njihovih kraljeva, a onaj, ako vi uspijete da osvojite Fihel prije Damaska, to će vam biti poklon, a ako osvojite Damask, ono mi kaže, na redu, pa onda Fihel, dakle mjesto, dakle poslije mjesta. Kaže, ako uspiješ osvojiti Fihl, onda kreni sa Haldom prema Himsu, ostaviš Rahbila u Jordanu i Palestini. Ebu Bejde je odvojio desetorcu vođa, a po svakim od njih još pet, po petorcu. Još po petorcu kad su krenuli na Fihl. Svi su bili pod vodstvom Amara ibn Mahšija, poznatog ashaba, i krenuli su pa mjesto Meređu Sifr, prije Fihla, a onda su tamo zatekli otprilike 80.000 Bizantijaca kako su im pripremili, kako se već pripremili za, za bitku. Kaže, pa su pustili i rijeke i potoke da naprave veliku baru i takozvano mjesto Radga, u arapskom što znači bara, dobilo ime po tome. Kaže, Allah te barke ve ta'ala, prvo što je dao muslimanima kao nagradu jeste da osvoje njegove utvrde i to još prije Damaska. A onda je, kaže, Ebu Bejde poslao vojsku između Damaska i Palestine pod vodstvom Zilkila. I rekao Zilkila, nemoj da dođe od Herakla pomoć ovim Bizanticima sa tvoje strane, jer će dolaziti od strane Palestine. Kaže, pa je postavio vojske između Damaska i Himsa da vrati svakoga onoga koga Herakl pošalje. A onda Ebu Bejde krenuo prema Meređu Sifru sa nijetom da krene također prema Damasku. Halda ibn Veli da je postavio u sredini vojski, a Ebu Bejde i Amr ibn As <clears throat> išli su sa desne i sa lijeve strane. A konjicu je tada predvodio Iyad ibn Ghanem. Pješadio je predvodio Šerahbile i Hasene, pa su došli do Damaska. U Damasku je vladao Nastas ibn Nastus, a Hald je došao do, do istočnih vrata uh, Damaska, a Ebu Bejde je došao do vrata El Džabi, El Kebir, dakle, tako se naziva i dan danas ta vrata. Jezid ibn Sufjan je došao do vrata El Džabi, El Sagir, Amr ibn As i Šurehbi ibn Hasene su došli, odnosno osvoj, e, postavili su svoje vojske kod ostalih vrata. Postavili su katapulte i oklopnjake svoje, dakle oklopnjake to jeste onaj ono što su imali od tereta koje su vozili sa sobom. A Ebu Bejde i Ebu Darda, odnosno Ebu Bejde postavio Ebu Darda sa vojskom da bude kao ispomoć e, u pozadini muslimanskih vojski. Kaže, pa su opkolili Damask, neki kažu četiri mjeseca, neki kažu 70 noći, neki kažu 6 mjeseci, neki kažu 14 mjeseci, Allah najbolje zna. Međutim, stanovnici Damaska su bili sigurni, niko im nije mogao prići. Stali su po pomoć Heraklu, ali Herakl nije mogao da pošalje dakle, pomoć od Zulkila, Kaže i to je potrajalo sve do jednog trenutka jedne noći dok u jedno, jednom od njihovih uglednika se nije našlo dijete, odnosno rodilo se dijete. Kaže pa je napravio hranu da nahrani sve stanovnike Damaska. Nahranio ih i napojio, pa su svi zaspali. Niko to nije osjetio osim Halda ibn Velida. Kaže, Hald niti spavao, non stop se krijetao, danju i noću je pratio kako, planirao kako da uđe u Damask slavo je svoje špijune i one koji će mu donositi vijesti, kaže svakog trenutka ujutru i na večer. Kaže, kad je vidio Halid da se ne pojavljuju šljemovi na zidinama Damanska te noći, pripremio je ljestve od konopaca. Kaže, pa su zabacili konopce gore na, na, na zidine, zakačili ih i onda rekao, kaže, ako čujete, kaže, moj tekbir, onda, kaže, svi na valte. Kaže, zatim se pope on i nekoliko njegovih istaknutih dakle, prijatelja, odnosno muđahida. Nakon što su preplivali kanal do Damaska, a onda su se popijeli na njegove zidine. A onda je Halid uzvikao, odnosno povikao tekbirima. Muslimani su, oni koji su bili za njega, se popijeli, a Halid i nekoliko njegovih prijatelja su otvarali jedna po jedna vrata, a onda su ulijetale vojske muslimana unutar u zatvoreni Damask. Muslimani su prvo ponudili stanovnicima Damaska pola pola. To jeste da sve da pola pripadne dakle imovine muslimanima, a pola da ostane njima, pa su odbili. Kad su muslimani ušli u Damask, onda su oni rekli mi prihvatamo ono što se nam prvi put nudio. Kaže pa je Hal prihvatio primirje i ostavio ih dakle da pripada njima pola, a pola muslimanima. A to znači kogod ima u kuću pola kuće je pripala ashabima, pola je bilo njegove. Kogod je imao imovinu, pola njegove imovine pripala ashabima, a pola bi ostalo njemu. Pa su se, kaže, razišli muslimani, da li je Damask otvoren primirjem ili je silom. Pa se razišle vojske, odnosno vojskovođe, Hald ibn Velid i Ebu Bejde. Hald kaže, ja sam osvojio sabljom, a Ebu Bejde kaže, ja sam osvojio primirjem. Pa se, kaže, dogovorili njih dvojica da ostani kao primirje. Do te mjeri da su muslimani i najveću crkvu, odnosno da su ashabi, najveću crkvu koja je bila u Damasku, poznata Ivanova crkva, podijelili na pola. Istočni dio su prepravili u Mežđid, a danas je ona poznata kao džamija Dimeška, dakle najveća džamija u Damasku. I onda im je Halid, zajedno sa Ebu Bejdom napisao knjigu i ostavio ih 14 crkava. Ovdje je Ibn Kathir spominje svih 14 crkava. Neke su srušene, neke su pretvorene u džamije, a nijedna dan danas, odnosno današnji dana, nijedna nije ustrajala. Kaže, islamski učenjaci razilaze da li je Damask osvojen primirjem ili je osvojen silom. Većina islamskih učenjaka smatra da je osvojen primirjem zato što su im muslimane prepustili da ostanu, nisu ju pobili, ostali, ostali su na njihovim imetcima, a preuzeli su pola od njihovih imetka, imetaka, tako da je to bio dakle, onaj njihov e, kako kajem, čin kao im su pokazali svoju dobru namjeru za primire i s jedne i sa druge strane. Veli divni muslim kaže, Safan ibn Amr prenosio da Abdurrahmana ibn Džubeira od Nefeira, ono, da su muslimani osvojili Damask, Damask i da, je, da su poslali Ebu Bejdu ibn Džaraha, Ebu Bekru, radi Anhu Arda, kao onoga koji nosi, dakle, muštuluk. Kaže, kad je došao Ebu Bejde u, u Medinu, zatekao je, dakle, da je Ebu Bekr preselio, a da je Omer ibn Hatab preuzio hilafet, Kaže, pa su ashabi govorili, dobro nam došao onaj koga smo postali kao poštonošu, a on nam je došao kao emir, odnosno osvajač. Ovdje ima još nekoliko bitaka, ali koji se desili ti dana, nastavit ćemo sljedeći put. Zakum Allah, hira Allah, dao svako dobro, sallahu nasa i nebina Muhammed, blan, كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي